macca simore jeeɗiɗi woto ñaawe woɗɓe mbele woto on ñaaweede ngati ñaawirte ɗon kono ñaawirton woɗɓe ni te ɓetante ɗon koɗo ɓetanton woɗɓe ɗo holi ko waɗi aɗa yiya kuɗel gonngel e yitere bannde tawa yiyata leggal gonngal e yitere ma ngal holi no mbaawirta wiide bannde yo accu ngittana ɗum kuɗel gonngel e yitere mum tawa leggal ina e nde ma nde naafige ittu ko adi fof leggal gongal e yitere ma ngal bele jiiɗe ma ina laaɓa daña no gittirɗa kuɗel gongel e yitere bande ngel woto dokke dawaɗi ko seni ngati ɗi duttoto e mon ɗi cila on wota care ñaaƴe mon e yeeso bamɗi tuge ngati ɗi dippat heen ñaagoɗe on keɓat njiiloɗe on njiitat koŋnge on ngudditte ngati kala ñaagiiɗo heɓat kala jiiliiɗo yiitat te kala konnguɗo udditte holi e mon mo ɓiyum ñaagoto mburu rokka ɗum haayre walla ñaagoo ɗum liingu rokka ɗum baajo leydi ko bonɗon ko fof dokkoton ɓiɓɓe mon ko geɗe moƴƴe alaa ko haali noon baaba mon gonɗo dow asaman o maworokku kala ñaagiiɗo mo geɗe moƴƴe ko ɗum waɗi mbaɗante woɗɓe ko jiɗɗon ɓe mbaɗana on ko ɗum sariya o e annabaɓe ɓe jamiri naatire damal paangal ngal ngati damal boomare ngal ko jaajgal te laawol ngol ko beeɓgol kadi rewoɓe hen ɓe ko heewɓe kono damal ngurdam ngal ko paatgal te laawol ngol ko ɓittugol kadi yitoɓe ngol ɓe ko seeɗa ndeno ɗe annabaɓe fenoɓe ɓe ɓe gardata e mon kono baali ni kono e goonga ko ɓe pobbi congoji keptinirton ɓe ko golle maɓɓe reseng fettataake e puɗi ñaaɗɗi ɗiɓɓe fettataake e ñakaɓere lekki moƴƴi jibinta ko ɓiɓɓe moƴƴuɓe kono lekki bonki jibinta ko ɓiɓɓe bonɓe lekki moƴƴi wawata jibinde ɓiɓɓe bonɓe te lekki bonki wawata jibinde ɓiɓɓe moƴƴuɓe lekki fofki jibinta ɓiɓɓe moƴƴuɓe soppete wedde e jeygol nden noon keptinirtonɓe ko golle maɓɓe wona wiyoɓe mi joomiraɗo joomiraɗo ɓe fof jogori naatde e laamu asaman hee jogori naatde e maggu tan ko waɗoɓe sago baabam gonɗo dow asaman ɓe so tawi ñalgu ñawoore ngu ari heewɓe ma mbiyam joomiraɗo joomiraɗo min jettini e inde ma longinooje min diddi seyɗaneeje e inde ma min mbaɗi baawɗe keewɗe e innde ma e oon sahaa ma mi jaabo ɓe ɗum ɗo mi meeɗa anndude on goɗɗo ɗe kam onon waɗooɓe ko boni ɓe ndeen noon kala keɗiiɗo ɗiin konnguliiɗi kaalmi reeni ɗumen ma nanndu e jom hakkille maaɗo huɓeere mum e dow haayre toɓo toɓi waame ari keneeli cembolinɗi ngutti e mayre kono nde yanaani ngati ngorondi mayre fawi ko e dow haayre kono kala keɗiɗo ɗin konnguli ɗi kaalmi rewani ɗumen ma nandu emo ala hakkille maɗo huɓere mum e dow ceenal toɓo toɓi waame ari keneeli cembolin ɗi gutti e mayre nde joori e leydi kayre fof no nde fotiri nden yeeso gayni ɗin waajuuji diddal ngal haawa e no jangginiratnoon ni ngati o jiidano e sariyankoɓe maɓɓe ɓe kanko o janginiratnoɓe ko bawɗi